Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 18, 1995 Nabuo ang pananaw ng Archdiocese of Lipa sa tulong ng nooy si Archbishop Gaudencio Rosales. Ang adhikain ng Archdiocese ay mapagbuklod ang mga taong tinawag ng Panginoon na maging isang komunidad saksi ng kaharian ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.